Pode vir, vem. Ah, tá gostoso, hein? Vai, vai, vai. Vixe, o bicho, hein? Zack Jerry de novo, ó. Jerry, tô endoidando. Tem várias aqui Vai. comigo. Avisa que eu tô chegando. Que ah. hoje nós tá o E aí, você? mesa, que tu não esquenta. Vários goró aqui, loira, ruiva e morena. O baile tá da hora e geral tá se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Nossa tropa é ruim e elas vão descendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Já tocou anos luz desce, ela desce no grau. E várias bobo granada atacando em geral. Mas quando tocou a nova, é geral se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Ô filho, vai vir embora não? Ah, mãe, não enche. Porque ela tá se envolvendo. <laughs> Se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute. Alisson Zé, uma pica do tá YouTube. Aqui é DJ Kelvin. Meu mano, o Jerry tô endoidando. Tem várias aqui Vai. comigo. Avisa que eu tô chegando. Que hoje nós tá ouvindo. E aí, vou dizer, aqui tô no esquenta. Vários goró aqui. Loura, ruiva e morena. Tá se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Nossa tropa é ruim e elas vão descendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Já tocou nos fluxos e ela desce no grau. E várias bumbum granada atacando em geral. Mas quando envolveram, se envolvendo, Aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo. Aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo. Ô filho, vai vir embora não? Ah, mãe, não enche. Porque ela tá se envolvendo.